كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo došli nekako do kraja 86. godine po Hidži, smrta Abdulmelika ibn Mervana. Nakon, odnosno prije smrti, vi znate da je on u više navrata govori da će njegov predstavljenasnik biti njegov sin Velid i da je to tražio čak od svoga brata, brata Abdulaziza i da mu je brata Abdulaziz odgovorio da ono što ti kao volio za svog Velida, ja volim za svoga Omera. Subhanallah, pa jedan i drugi su posli onaj, uh, imali sinove nasljednike, odnosno sinove halife, pa je naslijedio, do Melike naslijedio njegov sin uh, eh, Walid. Kad se vratio sa dženazi svoga, onaj, svome ocu, došao je, kaže, na takozvanu džabije sagir, ulaz džabije sagir. U četvrtak, neki kad je to bilo onaj petak, u drugoj polovini ševala, nije odšao u se popio na Mimberu u Mežid Leavem u Damasku i obratio se ljudima sa riječima Ina lillahi wa ina ilaih rađiun. Allah je jedini, kaže, koji je kadar da nam pomogne u ovom našem musibetu gleda našeg emira al-mu'minina, kaže hvala Allahu koji nam je podario, kaže mene kao halifu. Kaže ustanite i dante prisegu. E, sjećate se šta je rekao njegov otac? Kaže kada umrem, nemoj plakat, kaže nemoj plakat, nemoj biti poput žena i robkinja, nego traži hilafet ko ti bude dao prisegu i bude ko ne bude, umakni ga. I on je to tako i poslušao svoga oca i onda su kaže prvi koji je ustao bi Abdullah, odnosno Abdullah ibn Hemam Es-Saluli. Zatim je nakon njega ostali su ljudi mu dali e, prisegu. O njemu se pričalo da je bio nasnik, da je bio inađija i tako dalje. Međutim, kažu da to nije bilo tačno, nego da se o takvoj ličnosti radilo o Velidu ibn Jezidu ibn Abdul Meliku, a o tom će kaži nešto kasnije biti e, riječ. I kao što je to na, nagovješteno u dokazima u vjerovjesništa Allaha, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ili o stvarima koji spadaju u gajbijate i one stvari koje će doći vezano za devletu Beni, odnosno za državu Beni u Meje. A što se tiče veli da je bio Abdulmelika, on je bio ostrovuman, bio je dakle, odlučna osoba, bio je veoma e, pripremljen za, za politiku ili kao za lidera, za vođu, za halifu. Kod njega se ili u njegovom životu, njegova vladavina je trajala 10 godina, u toku njegove vladavine nije se nikada desilo da se ponašao neozmjenja, odnosno da se ponašao uprko zato što je bio mlad da se ponašao poput djeteta. Od njegovih riječi kada je došao na hilafet, prvo je rekao između prvi njegovih dakle, riječi ili izjava bile kaže da nam Allah nije kaže prenio u Kur'anu priču o narodu lutovom nikad kad ne bismo znali da se muškarac može popiti na muškarca. Onaj e, velid fala Allahu ne živi u našem vremenu, imao bi svašta da vidi i od parada i sličnih stvari. Također, Velid je bio osoba koja je sagradila veliku džamiju u Damasku koje, za čiju se građevinu čulo na sve strane svijeta. <clears throat> Počeo je sa njenom izradnjom u Zulkadetu iste te godine, 86. godine. Zatim je to potrajalo nekih 10 godina, upravo onoliko koliko je trajao i njegov e, hilafet. Na mjestu gdje se gradio takozvanu veliku veličanstvenu džamiju u Damasku bila je crkva, po imenu Ivanova crkva. Neki kažu kad su ashabi osvojili, osvojili Damask da su dogovorili sa kršćanima da podijeli crkvu na dva dijela. Jedna polovina je bila e, pretvorena u džami, druga polovina ostavljena onaj, e, zapadna strana ostavljena je bila kršćanima kao dio crkve gdje će on nastaviti da koristi za svoje potrebe molitve i slično. Međutim, Velid kad je odlučio da sagradi onaj džamiju, otkupio je od njih ovu crkvu, u crkvu. Dao im je na drugom mjestu crkvu takozvana e, Merijemina crkva, ono što bi se dakle, prevelo po njihovom jeziku Marijina crkva. I e, nekim drugim predajama da im je dao neku drugu crkvu, treću stvari, takozvana Tomina ili Tomasova crkva u zamjenu za ovo mjesto gdje se napravi veličanstvena ili velika džamija. kaže se da u tom vremenu takva građevina nije bila poznata ljudima, da je mogla da se dakle, ubraja u najveće arhitektonsko čudo toga doba, odnosno prvog vijeka Hidžri. Zatim je nastala 87. godina. Te godine Velid ibn Abdul Melik smijenio Hišama ibn Ismaila, a on je bio namjesnik gdje? Sjećate se, ko je tuku, ko je naredio se bičuje Sejdi ibn Musajib? Namjesnik? koji grada, koji pokret, Medine, dakle namjesnik Medine, pa je postavio svoga e, Amidžića, istovremeno muža njegove sestre Fatime bint Abdul Melik, Omera ibn Abdul Aziza, kasnije će on biti dakle, halifa rahmehullahu ta'ala. Kaže, ušao je dakle, Omer sa 30 deva noseći svoje naj, prtljak i tu rabiju leuvelu ove godine, to jeste na, na, dakle, početkom 86. 87. godine došao je u takozvanu kuću Mervana i ljudi su došli da ga poselami, a imao je samo 25 godina. Kad je klanjao podne, pozvao je destorcu takozvanih Fakiha Medine, poznati Fakiha Medine, Urve ibn Zubeir, Ubejdula ibn Abdullah ibn Utbe, Ebu Bekri ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham, Ebu Bekri ibn Sulejman ibn Hajtheme, Sulejman ibn Jesar, Qasim ibn Muhammed, Salim ibn Abdullah ibn Umar, njegov brat Ubejdula ibn Omer, zatim Abdullah ibn Amir ibn Rabija, Harže ibn Zaid ibn Thabit. I kaže, svi su ušli kod njega i sjeli. On, on se kaže zahvalio Allahu, odnosno pohvalio Allahu onako kako to dolikuje Allahu te barke ve pa kaže, ja vas, kaže, nisam pozvao za stvar onaj, za koju ćete dobiti neku materijalnu nagradu, nego ćete biti, kaže, ljudi koji će imati dakle, nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala i što ćete biti pomagači njegove istine. Neću, kaže, donijeti ni jednu odluku prije što se obratim vama to jest deset alime, deset fakir, deset muftija Medine. Kaže, ako neko od vas vidi neko mišljenje, neka dođe, neka mi kaže, neka mi nasavjetuje. Ako vidite nekoga da čini nekome nepravdu, također me obavijeste. Ona, a sada kaže, idite pa obavijeste ljude šta sam zatražio, šta sam vam rekao, odnosno šta od vas očekujem. Kaže, kada su izašli ovi fakihi, smatrali su da je došlo vrijeme pravednog čovjeka, to jeste namjesnika Medine. A onda je naredio da Omer ibn Abdul Velid je naredio Omer ibn Abdul Azizu da pozove Hišam ibn Ismaila i da ga stavi na ulazu kod Dar Omerwan zbog toga što je bio loš, loše se odnosa. Njegova vladavna je trajala četiri godine. U te četiri godine puno je učinio nepravde stanovnicima Medine i između ostalo posebno pojedinima sahabima i tabijinima kao što je bio Sejdi ibn Musaib <clears throat> i Ali ibn Husein pa kaže Eh, rekao je Sejid ibn Sejeb svojim, svom sinu i svojim oslobođenim, odnosno svojim robovima, nemoj niko da mu rekao lošu riječ neko nešto da bu radio. Dakle, njegova je bila da tu stoji kraj vrata dar Mervana, dakle od vladara, i da sa svako dođe da uzme svoj hak koga je udario da mu vrati, koga je nešto učinio da mu vrati, da se vrati hakovi. Uh, Kaže, stavio je pored vrata, pa je naredio Sejid ibn Usejev da se niko ne smije od njegove porodice svijeti za bilo šta, niti jednom riječi da mu se obrati na loš način. način. <clears throat> Kaže, kad je prošao pored njega Ali ibn Husein, onaj, nije mu ništa rekao, nego se onaj, e, on podigao glas, dakle, Hišam ibn Ismail kaže, Allah najbolje zna kom je šalje svoju poslanicu onaj, nisu mu htjeli da vrati na nakraš kako se on obhodio prema njima. Ove godine je Muslim Ibn Abdul Melik, e, Eh, napao na Bizantiju u tom svom pohodu. Eh, dakle, život od Bizantijaca je, odnosno, izgubili su mnogi živote. Zatim, u tom svom pohodu osvojio je mnoga utvrde, one utvrde, mnogo plina zarobio i kaže se da je također ove godine sa njim zajedno na Bizantiju išao i Hišam ibn Abdul Melik. Zatim da su osvojili određene palače, i utvrde, spominjući ovdje njihova imena, za nas totalno nebitna. Također ove godine Kutejve ibn Muslim eh, nastavio sa svojim osvajanjima u državama Turkmena. Kada kažemo države Turkmena, uglavnom se to misli na države Buhare, Turkmenistana, Uzbekistana i tako dalje, Krgistana, današnji tih onaj krajeva prema Kini. Kaže, krenuo je u potragu ili napada na jezika, eh, jer je on bio njihov vladar. Također, eh, na jezik nije ili na jezik ili nizek, nemam pojma kako je bilo pravo ime, jer ovdje nema hareketa, on je ponudio okupiti da se, da ne dolazi, do, odnosno kod tebi, da ne dolazi do dobitaka, nego ćemo ponuditi mnogo imetka kao istup, iskup. A za uzbra, odnosno jedna od tačaka je bila da pusti sve muslimane koji su do tada bili zarobljeni u njegovim zatvorima. Zatim je Kutejbe napao na Pekand ili Pekand jedno mjesto također današnjem Uzbekistanu gdje su Turkmeni sakupili veliku, ogromnu vojsku. A tada je Pekand pripadao Buhari. Dakle, odakle ima Buhari, rahmehullahu ta'ala. A onda kada je došao Kutejbe sa svojom vojsk vojskom, oni su zatražili pomoć od okolnih eh, pokrajina, od Sagada i od svih drugih Turkmena. Kaže Ibn Kathir rahmehullahu ta'ala pa su pokušali da priđu ku tebi sa svih strana da mu zatvore puteve, da ne može onaj dobiti pomoć ni odakle. Kaže, to je potrebalo, bitke između njih su potrebalo dva mjeseca, niti je mogao ku tebe da probije taj obruč, niti mu je mogla doći pomoć sa bilo koje strane. Do te mjere da Hadžađ ibn Jusuf nije imao nikakvi vijesti o njima, pa se brinuo i rekao, odnosno se tražio od muslimana, zbog mnoštva Turkmena i velikih silnih vojski Turkmena traže od muslimana da se u svim džamijama uči kunut dova e, kao podrška Kutebi ibn Muslima i njegovim onaj vojskama. Kaže, svaki dan su se borili protiv Turkmena i u tom vremenu, kaže, Kutebe je koristio jednog svoga doušnika po imenu Tender. Dao mu je, e, dakle, imetka da mi dobru plaću da bi on donosio vijesti od ovaj, strane Turkmena. Pa su onda, kaže, Turkmeni njega uzeli i dali mu još više da ga, da ga potplate, tražeći od njega da dođe kod Kutejbe ibn Muslima da ga ponizi pri svim muslimani, to muslimani čuju. I ovaj tender je došao i kaže tender njemu, hoću da mi dadneš otkaz, dakle neću da radim za tebe. Kaže njemu Kutejbe, ne radiš više za mene. Eh, kaže, slušaj sad. A tu je bio Varar ibn Husein, Aleikum salam, Zirar ibn Husein, pa kaže tender njemu, uskoro će ti, kaže, doći glasnik o tome kako te je Hadžar smijenio. Sa ciljem da šta? Da napravi pametnu među vojskom, jer ako ukloniš vođu, nema više ko vojsku da vodi. Dakle, vojska može samo da se preda i da ne uzbila. Mogu izginuti ili mogu da budu pušteni, da budu porobljeni, bilo što, uglavnom, završavaju se bitke. Kaže Kutejbe ovome Dhiraru, makni ga, odma. Dakle, ovaj haber ne smije izaći odavde. Kaže, slušaj kaj dirare. Kaže, ako Allah dadne da se onaj da izvojimo ovu bitku kad se ovo sve završi, ako bude se ova vijest proširila, može se proširiti od tebe ili od mene. Kaj znaju da te nema. Dakle, ne smije saznati muslimanska vojska da, da će mene Hadžar da smijeni. A tender je to slago. Izmislio, Hadžar njega nije smijenio. Nego trebalo je samo da ga ponizi pred muslimanima, da muslimani izgube volju za ratovanje. Kaže, nego najbolje ti da držiš svoj jezik za zubima, ako se kaže ovo, onaj, kaj prošli među muslimanima, to će, kaže, odnosno, uzrokovaće slabost među njima i to će dati, kaže, onaj vjetar u leđa našim neprijateljima. A onda i kaže, Kutejbe, izašao među vojske, stao među njih i pozvao sve oni koji su nosili zastave, jer oni su, prijetali ste, dakle, kroz čitavu istoriju islama, što smo govorili ovi do sada u ovom periodu, dakle, da su zastave nosili određeni ljudi i svaka zastava sadržavala određeni plemen ili narod pod kojim se oni borili. Kaže, posao je da se, da se bore. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala podario muslimanima toliko sabora da je u pol toga, da, dakle, na polovici toga dana Allah te barke ta'ala podario muslimanima pobjedu gdje su Turkmene savladali i gdje su uh, Turkmeni pretrpili velike gubitke u ljudstvu. A oni koji su bili spašeni pobjegli su u utvrde, a onda je Kutebe naredio uh, radnicima, dakle koji su oni imali radnici su uglavnom bili robovi, naredio je radnicima da poruše čitav grad, odnosno da sruše njegove utvrde njihove zidine, a on su, vidjevši da je, da je Kutebe jako su, odnosno da je ubiđen u svojoj odluci, da traže su od njega da mu, da mu plate, odnosno da mu dadnu džiziju i da ne dira njihov grad. Kada se udali od njih na jednu određenu onaj, e, udaljenost, on je pristo na to i ostavio svoga namjesnika kad se on udalio dakle, odatle, oni su ubili njegovog namjesnika, e, da, zatim su masakrirali mu onaj lice i oni koji su bili sa njim. A onda se kad je ponovo ku tebe vratio sa svojim vojskom i opkolio ih mjesec dana. Onog trenutka na kraju tog mjesta, kaže, kad je odlučio da zapali vrata ovaj, ove utvrde, vrata su sama pala. Kaže, sa vratima su pala i utvrde pa, se, pa je muslimanska vojska mogla da uđe. Oni su ponovo zatražili primirje, ko tebe rekao ovaj put kaj nema primirja i onda je dakle desetkovo muškarce, a porobio žene i djecu i zarobio mnogo, mnogo imetka. I kad je pronašao jednog čovjeka koji je posticao na sva ta dijela protiv muslimana i koji je naredio da se njegov emir ubije i da se tako dalje onaj, musliman ponize, onaj, on je njemu rekao, dakle taj slijepac, od Turkmena kaže hoću da se otkupim za pet kineskih odijela čija je vrijednost milion dukata. Kaže ku tebe ovim svojima savjetnicima kaj šta vi mislite? Kažu mi da smo na tom mjestu mi buzjeli. Milion dukata ne bi ga mi obijali. Kaže tako mi Allaha. Nikad više ovaj neće prepast ni jednog muslimana. Kaže sad ga fino maknite, a odijela će mene pripast. Dakle, dobio i na ovaj i na onaj način. Kaže, znali smo, dakle, ti njegovi znali su da je to od njegovog zuhda na Dunjaluku, da nije htio, da nije došao radi metka i da nije htio ni sebe, onaj da bogati niti muslimana oko sebe na takav način. A onda, dakle, u tom svom ulasku u grad su zarobili, odnosno utvoru zarobili su mnogo i zlata i srebra i kipova, do te mjeri da su samo od jednog kipa kojih su obožavali Turkmeni napravili 150.000 dukata. Dakle, istopili su njihovo božanstvo i napravili sebi para. Također, ono što su zatekli u vladarove parače mnoštva i metka i oružja je stvar, kaže, koji se ne mogu izbrojati, niti se mogu onaj e, tačno zabilješiti. Zatim je Kutebe napisao Hadžađu, tražeći od njega da sav ovaj metak podijeli vojsci. Pa je Hadžar se složio, a onda je muslimanska vojska nakon svih tih silnih borbi i dakle, svih tih borbi i istrpljenosti i tog vremena, onaj, musliman su uh, došli do, do imetka i mogli su i da sebe opreme, da sebe obnovi, da se vrati snagu, da se kupe jelo i piće i tako dalje, ono što im je bilo potrebno za nastavak onaj borbi. Jer su u tom dobu ni za što drugo nisu znali osim samo za borbu na Allahovom putu, onaj popula, popularno rečeno džihad. Ove godine je muslimane na hač predvodio Omer ibn Abdulaziz, namjesnik Medine, a u ovoj godini Ibn Kathir preselili su, preselili su od poznati Utbe ibn Abdu Sulemi, ashab Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam i sahabe Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam, živo je u Himsu, prenosio je, dakle, još od vremena e, napada na Benu Kurezu, prenosio je hadise od, od Irbava i kaže Irba za njega bio je, kaže, bolji od mene jer je primio, godinu, primio islam godinu prije mene. Zatim Mihdam ibn Mahdi al-Kerb, Također sahib Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem živi u Himsu. Prenosi se od njega hadisi. Dakle, na više lanaca preko tabina. Zatim Ebu Mamel bahili po imenu Suda ibn Ajlan također živio je u Himsu. Uh, prenosio je, odnosno od njega se prenosi hadis o Telkinu mrtvoga nakon ukopavanja, to jest nakon dženazi. Zatim Hubejsa ibn Zuvejib, Ebu Sufjan al-Huzai al-Medani, koji je rođen u godini kad je Allahom poslanih sallam oslobodio Meku, pa su ga, kaže, doni Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, pa je Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, njemu proučio dovu. Prenosio je uh, i ono da sahaba na dan hurre, dakle napad na Huru, izgubio je oko, bio je jedan od fakiha ili pravnika Medine, imao je, odnosno uživao je položaj kod Abdul Melika do te mjere da je mogao da uđe kod Abdul Melika kad god je htio bez izona. I mogao je da je sa njim priča onaj kad god je htio bez da nekoga moli da, da li može ući kod halife, toliko ga je halifa cijenio. E, on je bio tajnik halife Abdelmelika, imao je svoju kuću u Damasku, na, na, na tom mjestu, odnosno u toj kući i preselio. Također ove godine preselio Urva ibn Mughira ibn Šabe, Valija Kufe e, pod vodstvom Hadžađa. Također e, za njega se kaže da je bio ugledan čovjek, da je bio pametan u svoj, svojoj vladavini, odnosno u tom periodu dok je vladao u Kufi. Zatim Jahja ibn Jamur, bio je Kadi Merva. Merva je dakle mjesto naselje. On je prvi čovjek koji je postavio tačke e, u Kur'anu, a učio je gramatiku arapskog jezika. Arapski jezik je učio debu Esveda Edualija. Rahmehullah ta'ala. Vi sjećate kad sam govorio Ebu Esved Dualiju, a Ebu Esved Dualiji se isticao po čemu? Po čemu se isticao? Po škrtosti. Bio je strašno škrt. A bio je desna ruka za arapski jezik u vrijeme hilafeta Koga? Ali radi Allahu anhu. Dakle, Ebu Esved Duveli je postavio pravila, gramatička pravila arapskog jezika još u vrijeme Ali radi Allahu anhu. A od njega je, dakle, Jahe ibn Jamur učio arapski jezik i prvi koji je stavio tačke u Kur'anu, dakle, Kur'an se pisao samo sa harfovima, bez tačaka. Dakle, ja nije imalo tačke, zal nije imao tačku, za i nije imao tačku, kaf nije imao tačke, tako dalje. Pa je on postavio prve tačke u Kur'anu. Zatim Šurejh ibn Haris ibn Qajs al-Qadhi, e, čovjek koji je zapamtio još vrijeme džahilijeta i njega je Omer postavio kao kadiju u Kufi. 65 godina je ostao kao kadija, bio je poznat po svome e, znanju, po svoje pravednosti i po lijepom ahlaku, a i također bio je poznat po tome što se volio šaleti. E, bio je e, Emred, to jest bio je Ćosav, do te mjere i kaže nije se nikad moglo odrediti koliko ima godina. Dakle, nije imao dlaka na licu, pa nije se ni znalo nije li ga sjedio ili kakav i koliko ima godina, zbog toga što nije imao nijedne dlake na licu. Zatim je kad je nastala 88. godina, te godine su muslimani u vrijeme ljeta pod vodstvom muslima Ibn Abdul Melika i njegovog eh, bratića Abasa Ibn Velida Ibn Abdul Melika napali eh, zajedno sa muslimanima na utvrde Tavane i to u mjesecu Džumadil, e, Džumadil Ula od ove godine kad je bila jedna palača u kojoj su muslimani imali su, dakle, onaj, e, došlo do jakog ili teškog okšaja između njih i nemuslimana, tadašnjih, on kaže, kršćana, pa su ih savladali, onda su ih satirali sve u jednu onaj e, crkvu, a onda su kršćani iz te crkve napravili pohod protiv muslimana gdje su muslimani doživjeli poraz. E, A onda je ostao, kaže Abbas ibn Velidi, sa njim samo ibn Muhayriz al-đumahi. Pa je Abbas ibn Muhairizu rekao gdje su karije Kur'ana, oni koji su uvijek tražili Allahovo lice azeve džel. Pa kaže, ti ih pozove, oni će ti doći. Pa on kaže, ja ehlel Kur'an, vratite se, dakle vratite se u safove, treba se boriti protiv ovih. Kaže, pa se vratili, napravili su saf samo karije, dakle hafizi, vratili se pa su napravili saf i oni su savladali i ovu utvrdu i ovaj ove, ovu vojsku kršćana. Ibn Jarir kaže da je u Rabiju Leuelu ove godine došla, došlo pismo od Velida e, Omer ibn Abdul Azizu da mu naređuje ili gdje mu naređuje da sruši poslanikov sallallahu alejhi ve sellem džamiju da e, sobu koje je ukupana Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tolko proširi džamiju da soba dođe unutar džamije Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda mu je naredio da ona bude 200 sa 200 podlaktica. To je otprilike, dakle, otprilike nekih 100 sa 100 metara, odnosno možda malo više od 100 metara, dakle, bude svak, dakle, š, dužinom i širinom. Pa mu je naredio kaže, između ostalog, otkupi svakoga od njega njegov, njegovu nekretninu, dakle njegovu kuću, toliko da ne učiniš, kaže, nikome nepravdu. Jer imaš u tome, kaže, imaš e, Ibreta, odnosno, znaš kako su postupali Omer i Osman, pa je, kaže, Omer ibn Abdulaziz sasvu ponovo Fahije, destorcu Fahija Medine, stanika Medine, pročitao im je pismo od Velida Halife i onda oni su iznijeli svoje argumente pa su govorili plafon džamija Allaha poslanika sallahu sallam je nizak, džamija sagrađena od palmnog drveća i grana, e, zidovi su sagrađene od čerpića i na ulazu, na vratima su postale dakle, posude sa, sa mirisima. Bilo bi, kaže, najbolje da ostaviš u ovakvom halu, na stanju kako jeste, neka hađije, oni koji idu u Meku i oni koji budu posjećivali džami Allahom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vide tu ljepotu i ono što je bilo u vrijeme Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne bi im to, kaže, onaj budlo kod njih ljubav prema njihovoj vjeri, jer ima nešto što je tradicionalno. Kaže pa je Omer ibn Abdulaziz napisao te njihove stavove. Između ostalo njihova tvrdnja da velike palače, visoke plafone i zidine da su to pravili faraoni i uh, oni carevi i da to nije od kulturi muslimana. Kaže pa je Omer ibn Abdulaziz napisao Velidu ove njihove stavove, a onda je Velid naredio da se džamija poruši i da se ne osvrće na njihove stavove. Između ostalog, e, u toku rušenja se pokazala stopa nekog od ukopanih poslanika sallallahu alejhi ve sellem Omera i Lebu Bekra pa se prepal da nije stopa Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem a onda su tvrdili po položajima kaburova da je bila stopa od Omera radijallahu anhu i da mu tijelo nije bilo šta nije mu tijelo bilo istrohlo Kaže, sve sobe majki pravovjernih su tog trenutka, odnosno kod tog projekta, bile ona već pripojene e, sa istočne strane džamije. Također i soba da iše radi Allahu, anha, onako kako je e, ona i ostalo iza Allaha poslanih sallam i nakon njene smrti. Prenosi se da je Sejd ibn Usajib osudio ovaj čin da soba iše radi Allahu Anha nikako nije smjela ući unutar džamija Allahova poslanika sallallahu sallam i da je na taj način dakle, i kabur ušao u e, zidne džamije iako šehhul islami temije rahmanu ta'ala ima nekakav, dakle, nekakav sasvim drugačiji stav o tome i da zidovi ili položaj soba Allahova, sobe Allahova poslanika sallallahu sallam su postavljene tako da ne može se niko okrenuti prema njegovom kaburu. Kako god se okrene, uvijek onaj zidovi su drugačijem položaju. Ako je, ako je musalija ovdje, ako neko klanja, ne može niko se okrenuti ovako, nego mora se klanjati ovako prema kibli. Dakle, onaj ukos su postavljeni zidovi sobe u odnosu na džamiju Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zatim je veli naredio Omer ibn Abdulazizu da iskopa kanale i bunareve i da dovede E, vodu u dvorište džami, Allaho poslanika sa svojim da napravi fontane. I to je, kaže, bilo, odnosno, bile su prve fontane koje su, dakle, ljudi tada mogli da, da vide. I to voda je dovedena van zidina Medine, dakle, iz onaj, udaljenih mjesta. Ove godine je Kutebe ibn Muslim također napao na Turkmene. Po imenu, dakle, njihov vođa bio kor e, Boganun, On je bio sestrić od e, cara, kineskog cara. Sasuvov je imao 200.000 boraca od stavnika Sagada i Feragine i mnogi drugi koji su se dakle, sa njima udružili. Došlo je tako do velikog okršaja, a sa Kutejbom je bio zarobljen na jezik kralj Turkmena. A nekog će sputa ga sad ovdje Ibn Ketir spomenuti, dakle ispreskakat će sa informacijama kad ga je zarobio, pa onda opet kad ga je svrgnuo, pa onda opet ga spominje u nekim bitkama koje su desile u tom periodu. Ove godine je, na Had, odnosno Hadži je predvodio Omer ibn Abdul Aziz i sa njim su bili ugljednici od Kurejšija. Kada su došli do Tenaima, susreli su ga skupine od stanovnika Mekke pa su, ga, pa su mu se požalili na kako u Mekke nema vode i kako kiša rijetko pada, a on je onda naredio svojim prijateljima i onima koji su bili u njegovom društvu da se uči dova za kišu. Kaj nisu ni uspjeli ući u Meku, a već je prestigla bujica do te mjere da su stanovnici Mekke pobojali za sebi za Kjabu. Kaj to je bilo zbog Beričeta, dove muslimana i njihovog iskrenog odnosa prema Allahu Đošanu i želji da se muslimanima Mekke onaj dadni, odnosno da im dođe kiša, odnosno da im dođe, dođe voda. Ove godine je preselio Abdullah ibn Busri ibn Abi Busri al-Mazini, također Asaba Allahova poslanika sa sam živio u Himsu i on je posljednji ashab koji je preselio u Šam. Zatim Abdullah ibn Abi Aufa, Alhama ibn Khalid ibn Haris al-Huzai, zatim Eslami, također ashab Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, i on je posljednji ashab koji umru u Kufi. Njegova smrti, kako prenosi Buhari, bila e, 86. odnosno 89. i 88. godine, Allah, kaže, najbolji zna. Zat, e, također ove godine preselio Hišam ibn Ismail, Hišam ibn Ismail, namjesnik Medine, što sam ga malo prije spominjao, da je vlada, odnosno da je bio namjesnik u Medini četiri e, godine. Kaže, on je prvi koji je uveo nešto što se zvalo proučavanje Kur'ana u, e, u džamiju u Damasku. Dakle, dok je posjetio Damask, onaj uveo je prvi takozvani Darul Kur'an također Umair ibn Hakim, Al-Anasi je ima svoje dakle, rivajete i opće poznato je da kroz čitavu historiju ili period vladavine Hadžađa ibn Jusfa, niko se nije Hadžađ smio suprostati osim njega. Jedini koji je smio da ustane da kaže nijemo nešto u oči, ne slažući se sa Hadžađom, vi znate kakav je Hadžađ bio. Dakle, čovjek krvolok i tako je opisan kroz istoriju Islama. Zatim je kada je nastala 89. godina, ove godine je ponovo Muslim ibn Abdul Melik sa svojim uh, bratićem Abasom napao na, na Bizantiju. U tim svojim pohodima su uh, ubili velik broj Bizantijaca, a u tom pohodu, dakle, u koji se spominje ovdje 89. godine, osvojili su utvrde Surija, Morije, Harkale i Kamodije. U tim svojim pohodima su također i zarobili mnogo ljudi, a i zarobili mnogo plijena. Ove godine je Kutebe ibn Muslim napao na Sagad i na Nesef i Keš, tamo se susreo sa Turkmenima, pa je i u ovom pohodu izvojevao pobjedu, a onda je krenuo prema gradu ili utvrdama e, Buhare. Također se susreo sa turkmenskim vojskama gdje se odvila bitka u roku od dva dana i dvije noći. Malo od sekuritija. Doku dva dana i dvije noći i nakon toga su onaj e, pobjedili ponovo i u ovoj bitci Turkmenije. Zatim je Kutejbe krenuo na Verdan gdje je vladao Verdana Hazi, e, e, Haza, kralj Buhare, a onda između njega i Kutejbe je došlo do okršaja gdje je Kutejbe izvojevao ponovo pobjedu. Zatim se Kutejbe vratio na Meru, a onda mu je došla knjiga od Hadžađa da ga Hadžađ kudi i ruži zbog toga što je zaustavio svoja osvajanja i zašto je dopustio da se neprijatelj Islama i kako odmaraju. A onda mu je rekao, pošalji mi, nadstavi mi geografsku kartu mjesta gdje se nalaziš. Kaže, pa mu je nadstavio kartu i poslao putovanja iz Sagada, dakle iz ovih e, od tih dijelova tamo e, Turkmena, do, do Hadžara strajala po 40 dana. Dakle, jednu stranu 40 i drugu stranu 40 dana. Kaže, nadstavi mi, kaže, Buharu, ili nastaje mi dakle, taj, taj region Buhare, a onda mu je on rekao napašćeš na njih kroz tu i tu dolinu na takav i takav način, tako i tako, pa ga je, kaže, ku tebe onaj poslušao. Ove godine je Velidin Abdul Melik postavio u Meki Halda ibn Abdullah al-Qasarija, a onda je naredio da se iskopaju bunarevi po Meki, eh, po naredu, dakle, Velida, i to u mjestu Stunijetu Tuva i Stunijetu al-Hadžun, pa je, kaže, izvrla ili uh, pojavila se je slatka voda. Prenosi, El Wahidi prenosi od Omera ibn Saliha, od Nafije, od Mevla ben Mehzuma, kaže, čuo sam Halda ibn Abdullaha, El Kasarija, El Kusarija, a Ibn Kathir kaže da ove predaje nisu validne jer Halid El Husari nije bio vjerodostojan, nego je bio slab prenosilac. Da se na mimberima Mekke ili na mimberama Mekke održe hutbe ljuda se kaže o ljudi koje, kaže veličanstveni halifa, čovjek koji je poslat ovim ovdje stanovnicima ili poslanik. Tako, tako mi kaže Allaha da ne znate kaj ništa od vrijednosti halife, osim što je Ibrahim Halil Rahman kopao bunare pa je potekla mu slana voda, a halifa je naredio da se iskopaju bunare pa je potekla slatka voda. Kaže Ibn Kathir, ove riječi od koga god da su izašle su riječi kufra, jer ne može se usporediti halifa nikako sa vjerovjesnim sa poslanikom, niti se, kaže, može usporediti neka voda ili beričiti bilo koje vode sa vodom zemzema. I onda je to spomenuo na dva mjesta, kaže kogoda je izrekao ove riječi, on je nosio, odnosno izrekao riječi kufra, ali uzmeći u obzir da je Halid al-Husari slabi prenosilac, ova se predaja, kaže, ne treba uzmati uopšte u obzir. Ove godine je Kutebi ibn Muslim također došao ponovo kontakt sa Turkmenima i to e, u Azerbeđanu gdje je osvojio njihove utvrde a te godine je Omer ibn Abdelaziz predvodio muslimane na hađu. Ove godine su muslimane osvojile Siciliju i Majorku. Neki kažu da se Majorka nazivala Mejreka. I to ove su vojske, dakle, već bile vojske na moru i da su e, kontrolisali čitav teritorij između Sicilije pa sve do Andaluzije, to jeste današnje Španije. Ove godine Musa ibn Nasir poslao svoga sina Nakrisu, kralju e, Frenđija ili Evropljana, Evropljana pa je kao tu, u tom svom pohodu je osvojio mnoge utvrde i gradove. Ove godine je preselio Abdullah ibn Thalab ibn Suair, jedan od tabeina. Kaže se da je rođen, odnosno da je doživio uh, Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam i da ga je Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam pomilovao po glavi, a Zuheri kaže da se od njega učila porijeklo i imena ljudi. Zatim je nastala 90. godina po Hidži. Ove godine je muslim imena Abdul Melik i Abbas ibn Velid također su krenuli svoje pohode na, e, na, na Bizantiju. U tim svojim pohodima su uglavnom izvojevali e, pobjede, osvajali utvrde gdje, su, gdje je velik broj Rimljana, odnosno Halalte Bizantijaca, izgubio ži, život. Halid ibn Kejsan, kapetan muslimanske flote, to jeste onaj e, mornarci, je zarobio, odnosno bio je zarobljen od strane Bizantijaca, pa ga je bizantijski car poslao kao poklon Velidu ibn onaj, Abdul Meleku. Ove godine je Velid smijenio svoga brata Abdullaha ibn Abdul Melika kao namjesnika Egipta, a postavio Kura ibn Šurejka. Također, ove godine Muhammed ibn Qasim ubio kralja Sinda, a Sind je današnja šta? Pa jest Indija dio, dakle Indije, Dahra ibn Asasu. Kaže, Muhammed ibn Qasim je bio predvodnik vojski postavljena od strane Hadžađa, a ove godine Kutejbe ibn Muslim osvojio grad Buharu i e, savlada, odnosno pobjedio neprijatelje od Turkmena. Kaže, između njih je došlo mnogo, do mnogo, mnogo bitaka koje se ne mogu dakle, spomenuti. Ibn Kathir ovdje kaže, onaj zbog toga, zbog velikog njihova opisa, i preskače. Ibn Đarir je onaj opisivao. Ove se, kaže, godine spominje dakle, da je Tarhon ili e, dakle, kralj Sagada nakon što je pala ili pala prijedija regija Buhare napisao Kutebi tražeći od njega primirje i da mu svaki on godine isplaćuje toliku i toliku džizu. Kaže pa je Kutebi prihvatio od njega i uzeo od njega dakle, nešto kao onaj, e, jamac. A onda je Virdan Hazah, jedan od kraljeva Turkmena zatražio od e, svih namjesnika Turkmena, ostali namjesnika ili kraje Turkmena, da se udruži protiv e, Kutebe. Pa je, kaže, Virdan krenuo, Virdan Haza krenuo protiv muslimana. A onda su muslimani u tom, dakle, u toj bitci ubili veliki broj njih i Kutebe je e, sačinio ugovor, odnosno pristao na ugovor između njega i kralja Sagada, da i neće voditi rata protiv njega i da će od njih uzeti e, e džiziju. Zatim se Kutejbe vratio, a onda mu je, kaže, Hadžaž dozvolio da najprije nastavi, nastavi svoj put prema Sagadu. Zatim je jedan od turkmenskih kraljeva rekao Arapisu, poput kaj lopova, oni ništa ne daju, nego samo uzimaju. Kaj Kutejbe, jedan od njih dođe do kraljeva, uzme ono što hoće od njih, ali, kaže, problem Kutejbe je što Kutejbe ne traži vlast i ne traži da bude vladar. Kaže, kad je Kutejbe čuo kako ga ovaj proziva i kako spominje Arape po tome da su oni poput lopova, onaj, vratio se i napisao je na jeziku e, na glavnom kralju ili velikom kralju, oni su ga nazivali Melikul Muluk, kralj kraljeva Turkmena, i za ono što se kaže Mawara Nehr, između njima, među njima je bio i kralj Talikhan, pa kaže Kutejbe je onaj sa njim skopio takoj ugovor, pa zbog toga što su ovo izdekli da su prekinuli taj ugovor između Kutejbe i njih a onda je Kutebe sakupio sve svoje vojske i napao na sve ove turkmenske kraljeve. A onda su se onaj, oni ujedinili kao jedna vojska, da se suprostaje, međutim, u toj onaj e, bitci muslimani su izbojevali e, pobjedu. Ove godine je Jezid ibn Muhelleb pobjegao sa svojim bratom El Mufaddalom od Abdul Melika. Onda smo Mufaddalom i Abdul Melikom iz e, Hadžađovog zatvora i pobjegli su Sulejman i Abdul Meliku, a onda im je e, on dao sigurnost, odnosno sigurnost e, od Hadžar, to je da ih Hadžar neće moći onaj upiti. Kaže, Hadžar je tražio od njih, on uzeo im je 6 miliona e, dirhema, zatim je jezid Ibn Muheleb, on se bojao jezida Ibn Muhelema zbog, zbog čega? Sjećate li se prošli put? Ili pretprošli ders? kad je ona magarca se pomokla pa je monah uklonuo onaj prašinu, dakle ono gdje se bacio u, u, šta, u rijeku. Pa je rekao šta, kao u našim knjigama nalazimo to, to, to, to, da se ovdje sagraditi grad Vasit. Pa je on, odnosno da se sagraditi ovdje džanija gdje se Allah obožava dok god postoji muslimana. Pa je kaže naredio se svoj sagraditi onaj Vasit. Pa je on ponovo pitao tog monaha da li u svojim knjigama nalazite to što nalazite, ima li mene ispomne? Kaže ima. Kaže ko će me smijeniti? Kaže čovjek po imenu jezid. Ko? Kaže ne znam. Pa sam preput četvorce jezida. Spomenuo trojicu, a nijedan nije bio ni vladar, niti bio blizu njega, osim jezida Ibn Muheleba. Pa je on jezida Ibn Muheleba smijenio, a posle ga je zatvorio njegov, njegova brata Mufaddala i Abdul Melika. Dakle, njih su trojicu stavio u zatvor. Pa je neko rekao Hadžađu da jezida Ibn Muheleb ima ranu još uvijek u, u nozi o strile koja je samo slomljena, nikam ta strila nije izvađena. Kaj pa je Hadžađ rekao ljudi, on, dakle, onim svojim dakle, tim čuvarima zatvora, da ga dovedu i da ga pritušću na tu ranu, da čuje kako, onaj, e, kako plače. Kaže, pa je toliko urlikao da je njegova sestra zaplakala, jer njegova sestra bila žena od hađađa. Kaj kad je zaplakala hađađa, rekao, ti si puštena. Zašto plače za svojim bratom? On je, dakle, moj neprijatelj. Oni su, dakle, jezdivnu mheleb, je bio zadužen da radi u kuhinji, da kuha hranu za muslimanske vojske. Kaže, jedne večer se onaj preobukao, promijenio onaj e, boju kose i brade, ofarbo se u bijelo i tako dalje. I onda ga je neko primijetio, jedan od čuvara, pa kaže nisam kaj nikoga vidio da slično hoda ko jezid ibn Muheleb. Ali je, kaže, jezid ibn Muheleb se izvukao i njega je sačekao njegov brat Mervan sa konjima, pa su pobjegli prema Sulejmanu, kao što sam malo prije onaj spomenuo, ibn Abdul Meleku. Hadžar se bojao od jezida, bojao se jezida da neće jezid napraviti ono što je napravio Ibn Ešas, to jest da Ibn Ešas napravi svoju vojsku da Ibn Ešas napravi svoju državu, da neće pokazati e, svojstvo haridžizma kao što je Ibn Ešas uradio. Međutim, Ibn, odnosno jezid Ibn Muhelleb nije krenuo onako kako je mislo, mislio Hadžar da će krenuti putem, onaj, nego je sasvim otišao na suprotnu stranu kao što to ovdje opisuje Ibn Kathir. Pa kaže, uzeo je sa sobom jednog vodiča od Benun Kelba, dakle e, vodič od plemena Benun Kelb, po imenu Abdeđebar ibn Jezid. Kaže, pa on je prenio, odnosno preveo preko predijela, predijela uh, e, Semave, a onda kada je Hadžad čuo da je krenuo prema Šamu, napisao je veli, Velidu, hoće, kaže, Jezid da dođe do tebe. Čuvaj ga se i obavijestio sve namjesnika gdje se da pojavi Jezid ibn Muhaleb, da ga oni uhapsi. Međutim, on je otišao do Sulejmana Abdul Melika, znao je da je Sulejman plemen čovjek i zatražio je od, e, preko svog prijatelja Vuhejba da ga on odvede kod Sulejmana i da mu on dadne sigurnost, to jest da ga Hadžaž neće ubiti. A onda je Suleiman napisao svome bratu pismo i njemu kaže Zaidi Muhele, molim te napiši svome bratu pismo i pošalji me sa tim pismom. Kod, Abdulmelik, od kod Velida Ibn Abdulmelika. Pošalji me Velidu. I kaže, napiši mu tako pismo da mi nakon njega ništa ne horati. Hoću kaj da mi se smiluje, da me ostavi u životu. Pa je on napisao onaj dugo pismo i rekao, ja je Miral Mu'minin, moja duša je za tebe žrtva, nemoj, kaže, nikada skrnaviti moju čast kod sebe i tako dalje, poziva ga na rodbinske veze. I kaj nemoj, na kraju pisma, da ne čitam čitavo pismo, kaže, molim te, nemoj dozvoliti na sudnjem danu da se proziva naša rodbinska veza i da naša rodbinska veza bude upotrebljena protiv tebe, jer ja ne mogu poniti da se tebe na sudnjem danu nešto desi. I kaže, kad je Velid pročitao ovo pismo, kaže, njemu pripada ono što je tražio. Kaže, bit će kako je Suleiman rekao. Kaže, a onda je jezid ušao kod e, Velida i također se jezid Ibn Mehleb obratio Velidu na isti taj način. Dakle, da mu se dozvorava, da traži od njega oprosta i tako dalje. Kaže, pa je onda Velid naredio Hadžađu da ih više ne dira, da ih ne smije ubiti i da im vrati njihov imetak. Kaže, pa u tom vremenu kad su pobjegli, sa sobom su imali milion dirhema, i onaj moro im je da halali i sve ono što njegova familija, dakle njihova familija imala kod sebe. Uživao i kaže to sve dok nije Hadžadž uh, e, umro 95. godine po Hidži. A onda ga kaže namjesnik Kufe bio ko? Jezid ibn Muhaleb. Onako kako mu je onaj monah i rekao da će ga naslijediti Jezid ibn Muhaleb. Dakle, on je od kadera, kader ga stihu. Nije mogu pobježiti kadera. Ove godine je preselio Jatazok eh, je bio Hadžađov doktor, odnosno čovjek koji je čita svoj život, kaže, posvjetio liječenju Hadžađa i njegove porodice. Zatim je preselio Hald ibn Jezid ibn Muavije, Ebu Hašem el Ebevi, el Emevi ad Dimeški. Njegova kuća je bila u Damasku. E, za njega se veže zna, odnosno, nauka hemije također se bavio naukom, odnosno biologijom, a to je naučio, odnosno prenešao od njegovog oca i Dihi El Kelbija. A Dihi El Kelbi je poznat po čemu? Što je Džibril dolazio u njegovom liku, radijallahu anhu. Halid je postio, kaže, dane, svijeti dane svih ljudi, to jeste petak je postio, dakle, kao svijet dan muslimana, subot kao svijet dan jevreja i nedjelju svijeti dan e, kršćana. Ebu Zura Dimeške i kaže oni njegov brat su bili najbolji ili uglednici našeg naroda, ali kaže on nije nikada došao do hilafeta jer je preselio prije nego što je mogao da naslijedi bilo koga. Khalid ibn Jezid je bio emir u Himsu, sagradio je takozvanu džamiju Himsa i Izgradnje ove džamije je prisutovalo 400 njegovih robova. Kad je završio džamiju i kad je došlo do otvaranja, dok dakle, se pusti džamiju u funkciju, on je oslobodio svi ovih 400 robova na Allahovom putu. Halid je mrzio Hadžađa, čak što više je zatražio od Abdulmelika kad se Hadžađ oženio sa Džaferovom kćerkom, kad se oženio iz al Alubeta, tražio je od Abdulmelika da naredi Hadžađu da je pusti. Kad je pa je Hadžađ to morao da uradi. I kad je Velid se vraćao sa dženazi, pitao je Halda što ti je lice, kaže, žuto, što ti je tijelo oslabilo, kaže, zaljubio sam se u remlu, sestru od Musaba ibn Zubeira. Kaže, Abdul Melik, pošaljite joj iza slanika i reste da Abdul Melik traži njenu ruku za Halda ibn Jezida. Kaže ona, udaću se za Halda ako sve svoje žene pusti. Kaj pa i pustio sve žene da nju oženi. Možda mi koja je to bila ljubav. Šta ti Idina kažeš? Bože, svašta, jel? Kaže, ove godine je preselio Abdullah ibn Zubeir ibn Selim el-Asadi, uh, pjesnik, kunja mu bila Ebu Kethir i mnogi uh, drugi. Kaže se da je te godine došao kod Abdullaha ibn Zubeira uh, eh, Ebu Sa'id, odnosno zatraženo od njega da proklinje u svojim pjesmama kaže traži da se da proklinje e, Zubejra pa kaže on odgovara kaže neka Allah prokune onu devu koja me kaže tebi donijela kaže Ibn Zubejr i neke prokleti onaj koji je jahao tu devu Zatim je kaže nastala 91. godina ove godine su u ljeto muslim, odnosno muslima Ibn Abdul Melik, njegov bratić Abdulaziz Ibn Velid napali zajedno sa onaj, dakle, zajedno su napali na države Turkmena, sve dok nisu došli do Azerbejdžana. Osvojili su mnoge palače, a Velid je e, već smijenio Muhameda ibn Mervana na džaziri Azerbejdžanu. Postavio je svoga brata Muslima ibn Abdul Melika. Ove godine Musa ibn Nasir u arapskom Magrebu dakle, nastavio sa svojim pohodima i osvajao je dakle, utvrd po utvrdu i naselje po naselje. Kad je došao je do naselja gdje su muslimani otkrili tragove prethodnih kultura, koje nisu bile zapamćene u tom dakle, dobu, niti neko sliča njima po njihovim građevinama i onako kako su živjeli, a nigdje nije bilo žive duše. Dakle, samo zatekle su palače i kuće. Kaže, ove godine je Kutebi ibn Muslim pripremio veliku vojsku protiv Turkmena, onog trenutka kada su oni prekršili sve ugovore o primjerju i kada je došlo do velikog e, rata, odnosno velike borbe između njih, borba koja je činila djecu sjedom zbog težine onaj i mnoštva vojski. Naime, oni su u ovoj, odnosno prethodnoj godini, 90. godini, dale prisegu Kutebi da traže njega primirje za određenu džizju i da se neće suprostavljati arapskim vojskama. Međutim, oni su prekinuli ovu, a onda je Kutejbe u svom pohodu a, zarobio velik broj njih. Do te mjere e, 5,8 puta 4 je, koliko izađe, 23 km. Da je 23 km naredio da se pobodu u koplja i se stavi njihove glave. Dakle, kolona pobijenih glava, posljednja koplja je iznosila 23 km. Kaže, zbog toga što su prekršili ugovor o primiri, a osim kako vi prestanete da isad kad čujete ove stvari. To je njihovo vrijeme bilo normalno. Dakle, tako se vodili, tako se vodili ratovi. Zatim je, kaže, u svojim pohodima pratio Nezika Hana, velikog ili kralja kraljeva Turkmena, iz doline u dolinu Šumarka, do Šumarka, brda do brda, planine do planine, i to puna dva mjeseca dok ga nije opkolio u njegovoj palači. A Nezik Han nije imao ništa, ni on ni njegove vojske nisu imali ništa da jedu ni da piju. A onda je Kutejbe poslao čovjeka koji mu daje šansu za, za primirje i daje mu na sigurnost, a onda je napisao pismo Hadžađu i čekao odgovor još 40 dana da mu Hadžađ odgovori šta da uradi sa Nezik Hanom. Kaže, Nezik, kaže njemu Hadžađ, ubi ga. Kaže tebe svojim emirima šta vi kažete šta da radim sa njim. Kažu oni njemu, ti si mu dao već šansu za primjerje, a on je prekršio toliko puta, okrenujući sve vojske protiv tebe. Onaj, ali mi mi bi, kaže, pustili ga da živi. Kaže on njem, kaže, ku tebe mi je kaže, tako mi Allaha, da mi od života nije ostalo, osim koliko mogu reći tri puta, ubijte ga, ja bi kaj rekao, ubijte ga, ubijte ga, ubijte ga. Hajde, kaže, ubijte. Kaže, pa su Nezika ubili i 700 njegovih sljedbenika, jer je Nezik došao sa 700 svojih savjetnika i svite sa svoje palače. A onda su, kaže, onaj, kutebina vojska je zarobila onaj, mnogo imetka, mnogo žena, mnogo onaj, zlata i srebra, Zatim je Kutebe osvojio i utvrdu od Talehana, veliki, kaže, grad, gdje su bile velike utvrde i grad, ili, odnosno e, utvrde koje sačinjavaju veliku ili sačinjavaju veliku pokrajinu. On spomnio ovdje imena od do ni mene, a ni vama ništa plaho to ne znači, zato što nemam pojma kako su ti gradovi danas. Ja sam neki gradovi pokušao da nađem, i bilo mi je bilo mi baš čudno da Ibn Kathir je toliko imena i ljudi i gradova spomenuo da Wikipedia ne postoji, da to Wikipedia ne postoji. Dakle, nemoguće naći enciklopediji na, na, na webu, na internetu. Ibn Kathir je bio šta mnogo više informisan nego sama Wikipedia. Kaže, napao je također na grad Džewzeđan, oteo ga od njegovog kralja, zatim je postavio tu svoga namjesnika, pa onda Femu Šab također postavio svoga namjesnika gdje je osvojio veliku utvrdu po, po imenu Šemsija. Šemsija je dobila ime po svojoj uzvišenosti, odnosno što je bila na velikim brdima i bio je velika ogromna utvrda. Zatim je Kutebe došao do Rubu Hana, kralja e, Semenđana, pa je on zatražio od njega primire, a onda mu je Kutebe rekao da će, mu, da će ga pustiti, odnosno da neće napadati njega i njegov narod, ako mu rekne kako da dođe, odnosno kako da uđe u ovu palačovu utvrdu kaže pa je poslao svoje ljude, oni su kaže u veliku tebu, onaj u femu Šahab. Nakon toga je ostavio svoga namjesnika brata Abdurrahmana da e, vlada A onda je, kaže, Kutejbe, e, ponovo se vraća na, pri, na onu priču, onda je Kutejbe e, poslao svoga teržumana, to jest prevodioca po imenu Nasih, da se dogovori sa Nezik Hanom da im se predaju i pod kojim uslovima, pa je on, dakle, došlo je do onoga što je došlo, što je rekao, dakle, da mogu da živim koliko mogu tri puta reći ubite ga, to je sam rekao tri puta ubite ga, ubite ga, ubite ga. Vahidji kaže, ove godine je predvodio <clears throat> na hač ljude Velid ibn Abdul Melik. Kad se približio Medini, dočekao ga je Omer ibn Abdul Aziz sa uglednicima Medini, dočekao ga je na takav način što je naredio svim, kaže ljudima, da niko ne ulazi u džamiju i da svako kogodi u džamiju Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam mora da izađe. Kaže, jedini koji nije izašao je bio Sejid ibn Usejib, eh, rahmehullahu ta'ala. Kaže, pa je Omer ibn Abdulaziz pokušavao na sve načine da voda eh, onoga velida po džami, ali da ga ne odvede nikako na ćošak, gdje, na stanovno mjesto gdje se i Sejid ibn Usejib. Kad god bi krenuli, kaže, veli bi se okrenuo prema toj strani, hoće da vidi. Kad ga je vidio, kaže, ko je ono, jel on Sejid ibn Usejib? Kaže, jest. Jest kaže, je mirul mu'minin. On je kada došao da te dočeka da te poselami. Kaže, ja znam da on meni mrzi. Kaže, ja emir al-mu'minin, pusti ga, dakle, pusti ga njegove stavove. Kaže, došao je, e, onaj prednika, kaže, on, on te kada dobro neće ni vidjeti. Nema, kaže, veze, ja hoću kada od njega tražim halala. I preče je ja kaže, kao halifa odim Sejdi ibn Musaib, pa je došao, stao kod njega, pa ga poselamio, a Sejdi je samo digao, kaže, ovako oči pogleda u halifu. Kaže, kako je šejh? Kaže, bihajru alhamdulillah. A kako je, kaže, emir al-mu'minin? Kaže, velid, bihajru alhamdulillah vahde. Zatim se, kaže, okrenuo i rekao Omer ibn Abdulazizu, tako me Allaha, ovo je kaj pravi faqih, ovo je alim. Dakle, nije se ni, ni pomakao sa svog mjesta, samo zato što je došao halifa, iako je Velid naredio ono što je naredio da se onaj eh, Hišam ibn Ismail e, ponize staje pred vratom da bi se ovi mogli osvijetiti. Kao to je svoj posjet je muslimanima Medini darovao mnogo zlata i srebra i da je e, kupolu poslanikovi sa Veselem džamije ogrnuo kao što se ogrtala kaba jakom kožom. Ove godine je preselio Sa'ib ibn Jezid ibn Sa'ad Saad ibn Temame. On i njegov otac su uh, bili na hađu sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, kad je Omeru bilo samo sedam godina. Također je preselio Sehel ibn Sa'ad Sa'idi, ashab u Medini, uh, umro je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kad je on imao 15 godina. Kaže, njega je hađač obilježio na vratu, njega je Enesa ibn Malika i Džabir ibn Abdullaha, da bi ponizio i da, musliman, da ih musliman uvijek proziva i kako je hađaž njih obidežio. Dakle, žigosanjem ih obidežio ili je to bilo tetoviranje, Allah najbolji zna. Kaže, on je bio posljedni e, ashab koji umru u Medini. Dakle, imamo tamo šta? Kufu, imamo Šam, imamo Medinu. Dakle, uskoro neće ostati niko od ashaba, ali doćemo onaj, do toga momenta. Zatim je nastala 1992. godina. Ove godine Mustame je sa svojim bratom, bratićem Omerom napao na Bizantiju. Također tim pohodima kao prijateljim pohodima su osvajali mnoga, mnoga utvrda gdje su pred njima Bizantijici bježali. Ove godine Tarik ibn Zijad, namjesnik e, Musa ibn Nasira, osvajao države, odnosno utvrde Andalosa i to sa 12.000 vojnika gdje mu se suprostavio Azrikon sa, svi, sa cijelom svojom e, vojskom. U tom svom pohodu Azrikon je kaže, nosio, čak na naredio se nosi njegovo prijestolje, kad ga je Tarik savladao, uzeo je njegovo prijestolje zajedno sa plinom. Zatim je povremeno zavladao sa cijelom, e, cijelim Andalusom, to jeste današnjom Španijom. Tarik ibn Zijad je bio namjesnik Tanđi, ona je bila najudaljenija tačka e, arapskog Magreba, bio je zatim, dakle, odnosno što se spominje da je bio namjesnik od Musa ibn Nasira, pa mu je namjesnik džezire, zelene džezire, zelenog ostrava napisao, tražeći pomoć od Tarika protiv njegovog brata, jer njegov brat je prešao sve granice onaj, e, u suprotstavljanju njemu i njegovoj vladavni. Kaj je pa je Tarik pobjedio njemu protiv njegovog brata, a onda kad je Musa ibn Nasir čuo da je Eh, Tarik ibn Zijad osvojio Andaluziju, naredio me da ostane na mjestu i da se ne pomira dok on ne dođe jer je htio da kaže da je on taj osvajač Andaluzije. Kaže pa je tako Tarik i postupio dok nije Musa ibn Sir došao onaj i da pripiše sebi ta osvajanja. Muslimani su pod vodstvom muslime i njegovog bratića Omera ibn Velida došli u Bizantiji do poznati utvrda Seusene, kod nas to prevodi kao Suzana, i do te mjere došli su do samoga zaljeva Konstantin grada, današnjega Istanbula ili Cari grada. Također, e, Kutebi ibn Muslim je osvojio mjesta pod, ili utvrde pod imenom Šuman i Keš i Nesef, a kada su stanovnici ovih gradova odbili da, da dadnu onaj e, džiziju, on je zapalio ove gradove. Zatim je, kaže, Kutejbe napao na Sađistan, jer imate imame Sađistanija, nakon što je Islam ona, pustio svoje korijene, proizveo je u Lemu. Sve sa ciljem da dođe do Retbila, e, također jednog velikih kraljeva Turkmena, i Retbil mu je poslao pismo, odnosno poruku da će mu isplatiti mnogo imetka, da će mu dati žene i kćeri od kraljeva, samo da ga ostavi, da ga ne dira, kaže pa je on pristao, odnosno Kutbe je pristao na ovu ponudu. Ove godine je Hadži je predvodio Omer ibn Abdul Aziz. Uglednic koji su umrli je bio Malik ibn Evs ibn Hadesan, Nadar i Ebu Said al-Medani, oko čijeg se imena razilaze da li je bio Asab Allaha poslanika sallallahu alaihi sellem. Neki kažu da je vidio Allaha poslanika sallallahu alaihi sellem, da nije prenio jedan hadis od njega. Allah najbolje zna. Također ove godine je preselio Tuvejs al-Mughni po imenu Isa ibn Abdullah ibn Munim al madani rob od Benu Mahzuma, kaže bio je poznat po tome što je e, bio je sposoban, a za mnoge poslove i zanate, ali je bio poznat ko baksus. Pa kaže Ibn Kathir rođen je na dan kad je umre Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zadojio je, odnosno halalte, prestoje da doji svoju matir kad je umro Abu Bekr Siddiq, postao je punoljetan kad je ubijen Omer, oženio se na dan kad je ubijen Osman, rođeno mu je dijete kad je ubijen Husein ibn Ali, a neki kažu da je onaj rođeno mu dijete kad je rođen, odnosno kad je ubijen Ali radi Allahu anhu. Ovako se prenosi od Ibn Halkana i drugi. Kaže, preselio je ove godine u mjestu po imenu Suvejt. Usali Allahum ala sejidna wa nabina Muhammed, ala Muhammed, a mi ćemo 93. godini osvajan Semerkanda i inšala idući put. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي